50 languages. 48 48กิจกรรมระหว่างการพักร้อน Les activitats de vacances หาดทรายสะอาดไหม És neta la platja? เล่นน้ำที่นั่นได้ไหม Ens podem banyar allà? เล่นน้ำที่นั่นอันตรายไม่ใช่หรือ És perillós nedar allà? ขอเช่าร่มกันแดดที่นี่ได้ไหมคะ És possible llogar un parasol aquí? ขอเช่าเตียงผ้าใบที่นี่ได้ไหมคะ És possible llogar una gandula aquí? ขอเช่าเรือที่นี่ได้ไหมคะ És possible llogar un vaixell aquí? ดิฉันอยากเล่นกระดานโต้คลื่น Voldria fer surf. ดิฉันอยากดำน้ำ M'agradaria fer submarinisme. ดิฉันอยากเล่นสกีน้ำ Voldria practicar esquí aquàtic. ขอเช่ากระดานโต้คลื่นได้ไหมคะ És possible llogar una taula de surf? ขอเช่าอุปกรณ์ดำน้ำได้ไหมคะ És possible llogar l'equipament de submarinisme? ขอเช่าสกีน้ำได้ไหมคะ És possible llogar motos d'aigua? ดิฉันเพิ่งเริ่มหัด Jo sóc principiant. ดิฉันพอเล่นได้ สุกดนิเวลมิจ่าดิฉันเล่นได้ดีมากติงคุณบนนิเวลสกีลิฟต์อยู่ที่ไหนโอเนซัลเตอุตาลสกีคุณมีสกีมาด้วยหรือเปล่าก็สปูร์ตตัลสกีสคุณมีรองเท้าสกีมาด้วยใช่ไหมก็สปูร์ตตัลสบอตสเดสกี